Rahmatullohi alayh. Bu kishi birinchi marta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis to'plamlarini devon shakliga keltirdilar. Umar ibn Abdul Aziz davrlari islomning xuddi avvalgi zamoni saodatdagi xilofat davriga o'xshagan bir oltin davr hisoblanadi. Umar ibn Abdul Aziz rivoyat qilinishligicha 2 yil 4 oy vallohu alam xilofat davri xalifa bo'lib turganlar. shu davrda islomning zamoni saodat davridagi xurofot bilan har xil xurofot bidaatlar kirib qolgan holatlarni hammasini tozalab shu katta ne'mat umar ibn abdulaziz aziz alayhi shu kishiga nasib bo'ldi bu kishi davrida hadis shariflar to'plana boshladi imom molik avvalda muvattolari mashhur muvattolarini hadis to'plamlari mana tashkil qilib devon shakliga keltirdilar xalifa imom molikni chaqirib boshqa hadis to'plamlarini ba'zi bir kizitlar aralashib qolgan bo'lsa shularni hammasidan agarchi hadis to'plamlariga e'tibor bergan kishilar nihoyat darajada taqvoli kishilar bo'ldi islom tarixida muhaddislardaqa allohni rahmati bo'lsin hammalariga taqvolik kishilar bo'lgani yo'q birodarlar muhaddis olimlar shunchalik taqvo bilan yozishgan bo'lsalar ham hadislarni to'plashgan bo'lsalar ham imom molikning muvattolarini tan olishdilarda xalifa bu tan olingan ulug' hadislar to'plamini bo'lgan muvattoni imom molikka bu muborakbod qilib shu hadis to'plamiga hamma amal qilsada bir xil amal qilib boshqa hadis to'plamlarini bu yoqib tashlansa deb taklif qilganlarda imom molik rad qildilar xohlagan odam xohlagan hadis to'plamiga amal qilsin dedilar Odamlarni bir hadis to'plamiga olib kelishlik bu to'g'ri emas deb xalifani rad qildilar. Bu islomdagi sahih hadisga bo'lgan amal qilishlik erkinligini isbotlaydi birodarlar. Hadis to'plamlari mana keyinchalik Imom Buxoriy, Imom Muslim mana ulug' muhaddislardan 6 ta mana Sahih sitani mualliflari mana dunyoga kelishdilar. Bularning aksarlari Bu faxrki mana shu bizni diyorimizdagi ulamolar yetishib chiqdilar. Va shu hadis to'plamlarining butun dunyoda qiyomatgacha dars bo'ladigan asos solib ketishdilar. Ming afsuslar bo'lsinki, hadis ustozlari shu diyorda vujudga kelgan bo'lishligiga qaramasdan hadisga amal qilishlik keyingi davrda eng orqada qolgan ziyodlar ham shu yer bo'lib qoldi to'g'ri bu narsa o'z öz o'zidan vujudga kelgani yo'q bu narsa islomning ashaddiy dushmanlari bu yerda eng dunyoni titrata olgan ilm hamma sohada shariat sohasida mukammal ustozlarni yetishtirib chiqargan bu diyordagi har birlari islomning mukammal tushungan va hamda xalqlarning nihoyat darajada zaki bo'lgan kishilarini oz fursat ichida qurbon qilib yo'qotib tashlashlik natijasi buni ta'siri katta bo'ldi ulamolar ichida sodda kishilargina va agar Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlagan kishilargina salomat qoldi mana bu narsa oddiy xalqning islomni haqiqatiga amal qilishlikdan chetda qoldi bu tazyiqlar natijasida haqiqiy islomning asosi bo'lgan kitob va sunnatga bo'lgan amal bizning diyorimizda chetlanib qoldi ulamolarning yo'qligidan foydalangan islom dushmanlari matbaalarning islomning ashaddiy dushmanlari matbaalarga kirib olishligi natijasida turkiy va boshqa bir kitoblarga zaif va mavzu bo'lgan zaif bo'lsa ham bir naviydi birodarlar mavzu ya'ni mutlaqo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga to'qilgan hadislarni kitoblarimizga sekin asta kirgizishdi bu natijasida islomni odamlar haqiqiy bu hadislarni ajratib beradigan ulamolaridan ularning shahidlaridan mahrum bo'lib qolgan millat islomning haqiqatini bilmagan odamlar sekin asta mavzu hadislarni ham o'zaro rivoyat qilib yurdi mana bu natijasida birodarlar islomning asosiy sahih hadislarni bilmaslik bizning diyorimizda vujudga keldi takror aytaman bu narsa o'z öz o'zidan vujudga kelib qolgani yo'q ajoyib bir ulamolarning qatl qilinib yo'qotib tashlanishligi natijasida vujudga keldi alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin shu shahid bo'lgan shu ulamolarga shuning uchun islom dushmanlari haqiqiy islomni tushungan kishidan doim tashvishda bo'ladi birodarlar qur'on va hadisni mukammal bilgan kishidan doim tashvishda bo'ladi bu chunki islomning pok ekanligida shak shubha yo'q lekin bu islomni ichiga yolg'on to'qima gaplarni kiritib tashlashlik natijasida islom soxtalashadi qo'lbola bir islom vujudga keladi mana bu islomning pokiza nuriga qorong'ilik loy choplaydi shu bilan odamlar islomni xunuk shaklda ko'rishligi natijasida buni alohida ajratolmaganligidan sekin asta islomdan chetlana boshlaydi mana bu narsa bizni diyorimizda vujudga kelgan narsa xususan yoshlar hammasi islomdan chetda bo'lib ketganligining siri islom sha'niga butun islomda yo'q bo'lgan tuhmatlar yopishtirilishligi natijasida bo'ldi islomni doim ular islomning dushmanlari bir qora bir narsa qilib ko'rsatishgan Shuning natijasida mana bu yerda o'tirgan hozirgi yoshlar ham hammalari bilishadilarki, islomni juda boshqacha eshitgan, lekin birortalari islomni bilgan kishidan eshitmagan, islomning ashaddiy dushmanidan eshitgan. Islomning ashaddiy dushmani hech qachon islomni sizga maqtab chiroyli qilib ko'rsatmaydi. Men o'zimni ba'zi bir mava'izalarimda shu misolni keltirganman. Agarki takror bo'lsa ham shu o'rinda keltirishlik shu o'rinli deb bilaman islom bir pokiza narsa edi islom biz va butun mavjudotni yaratgan zot tarafidan kelgan edi biz butun mavjudotni bizga alloh subhana va taolo bo'ysundirgan zot tarafidan kelgan edi bu yo'lning pok ekanligida shak shubha yo'q edi bu narsa alloh subhana va taolo bandalardan g'arazi yo'q edi alloh subhanahu va taolo bandalarni biror bir azoblashlik uchun yaratgan emas edi alloh subhanahu va taoloning bir ehtiyoji bo'lib bandalardan shu ehtiyojini qondirib olishlik uchun yaratgan emas edi alloh subhanahu va taolo o'zining yagona ma'bud bo'lishligi uchun bandalarni va butun mavjudotni yaratgan edi hayotdagi ibodat ikki qismni tashkil qiladi birinchi qism majburiy ibodat mavjudot hammasi xohlasa ham xohlamasa ham alloh subhanahu va taoloning olamdagi yaratgan qonuniyatiga bo'ysunadi bu qonuniyatdan zarracha ham chiqa olmaydi shu qonuniyat zarracha buzilgan kunda olam o'zining muvozanatini yo'qotadi va halok bo'ladi biz iymon keltiramiz bunga qiyomat haq olam o'zining muvozanatidan chiqib tamomiy olam halok bo'ladi yerda hayot tugaydi bir kun inson boshqa mavjudotdan farq qiladi hayvonlar ham Allohning yaratgan qonuniyatidan tashqari chiqolmaydi ular yemoq va o'zining jinsiy g'arizalarida va boshqa daraxtlar o'zining ma'lum bir vaqtda ko'karish va o'zini g'azonga aylanishi koinotdagi sayyoralar o'zining harakatida qil miqdorida ham bo'lsa Allohning qonuniyatidan tashqariga chiqa olmaydi. Inson boshqa mavjudotdan o'zgachadir. Insonning hayoti ikkiga bo'linadi. Bir qismi boshqa mavjudotlar bilan sharik. U ham xohlasa ham, xohlamasa ham Allohning qonuniyatida bu qismida bo'ysunadi. bu bilan u mavjudot bilan birga majburiy ibodat ya'ni allohga sig'inishligida yashaydi bunda eng taqvolik mo'min ham bir eng dahriy ollohni inkor qilgan dahriy ham bir inson ko'zi bilan ko'radi xohlasa ham xohlamasa ham qulog'i bilan eshitadi o'pkasi bilan nafas oladi qon harakatini yuragi bajaradi va hokazo har bir a'zo alloh subhanahu va taolo tarafidan topshirilingan vazifani inson xohlasa ham xohlamasa ham bajaradi bunda u inson boshqa dahriylar bilan ham bir xilda hatto hayvonlar bilan ham bir hatto eshak bilan ham bir hech bunda farqli emas majburiy ibodat insonning ikkinchi tarafi mana bu bilan u boshqalardan farq qiladi hayvonlardan farq qiladi va hayvonlardan battar bo'lgan insondan ham mushrik bo'lgan insondan ham farq qiladi alloh subhanahu va taolo bu insonning ikkinchi tarafida ixtiyor ixtiyor bilan ibodat qilish va ixtiyor bilan ibodat qilmaslik tarafi bor mana bu taraf bilan inson boshqa mavjudotdan farq qiladi va shu bilan alloh subhanahu va taolo tarafidan mukarram qilingan olamda biror bir mavjudot yo'qki u ixtiyor bilan yashashlik huquqiga ega bo'lgan magar inson bor shu inson shu ixtiyori bilan alloh subhanahu va taoloning jannatiga sazovor bo'ladigan amal qilishlikka Allohning tavfiqi bilan muvaffaq bo'ladi va shu ixtiyori bilan abadiy badbaxtlik bo'lgan jahannamga shu ixtiyori bilan o'tin bo'ladi shuning uchun biz bilishimiz kerakki ixtiyor sababli biz mukarram bo'ldik alloh subhanahu va taolo bizga ixtiyordek ulug' ne'matni berdi ya'ni bir tanlab olishlik ixtiyorini berdi biror bir mavjudotga bermagan ne'matini berdi mana shuning bilan biz Alloh subhanahu va taolo bizni mukarram qildi. Va laqad karramna bani adam. Odam avlodini mukarram qildim dedi. Endi shu mukarram bo'lgan taraf bilan badbaxt bo'lishlikdan ko'ra katta sharmandalik yo'q. Alloh bizni shu ixtiyor bilan mukarram qilgan edi. Mana shu mukarram qilgan taraf bilan badbaxt bo'lishlik, jahannamga o'tin bo'lishlikdan ko'ra katta sharmandalik yo'qdir. shu hadis to'plamlarini darsimizning avvalida ishora qilib o'tgan hadis to'plamlari bu bir o'ziga xos nomlarni o'z ichiga oldi keyingi hadis to'plamlaridan eng hadis imomlaridan bittasi imomi navaviy imomi navaviy o'zlarining hayotlarida nihoyat darajada boshqa muhaddislar qatori taqvo bilan hayot kechirdilar imom navaviy o'zlarining mashhur kitoblaridan bittasi riyozi solihin kitobini hadis to'plamlarini ko'p mashaqqat mehnatlar bilan bu kitobni hadislarni shu kitoblarda to'pladilar riyozi solihin bu hammamizga ma'lumki solih kishilarning bog'i degan ma'noni bildiradi har bir kishi bog'da yurishlikni va istirohat qilishlikni xohlaydi hayotning bog'larida mo'minlar ixtiyor bilan Allohning qudratlarini tomosha qilsa hayotdagi bog'larda fosiq mushrik kofirlar shu yerda o'zining fisq va kufrini shu yerda ma'siyatini ziyoda qiladi mo'min kishi rohatlanganda Allohga itoati kuchaysa fosiqning rohatlanganda Allohga osiy bo'lishligi kuchayadi hayotning bog'lari har xil gullardan tashkil topib ma'lum bir muddatda yog'urt ketsa, bu ma'naviy bog'larki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadis to'plamlari bo'lgan mana bog' bu hech qachon gullari so'limaydigan bog'dir bu bog'ni hidini bilishlik uchun solih bo'lmoqlik kerak salohiyat ya'ni o'zining qalbida poklik vujudga kelgandan keyin bu bog'dagi hadis gullaridan o'ziga yaxshi bo'y oladi. Fosiq odam fisq ishlarni ko'rganda yayrab ketsa, solih odam salohiyat ishlarni ko'rganda yayraydi. Qachonki biror bir dunyo bog'iga kirsa, fisqi bilan fosiqlar yayrasa, mu'min odam solih bo'lganligi sababli bunday rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarini eshitganda bu ham bu bog'dan o'ziga yarasha bir salohiyat alomatlarini olib yayraydi shuning uchun ham bu kishi riyozi solihin deb ataganlar hammani bog'i emas bu solih odamlarni bog'i bu yerga faqat solih odamlar kirsagina bu bog'dan bahramand bo'ladi posiq odamlarga rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadisini o'qib bersangiz Hozir bu oxiratdan boshlaydi gapni deydi. Darrov qo'qitadi deydi. Darrov shu narsani oladi. Alloh subhanahu va taolo va iza zikirallohu wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah va iza zikral ladina min dunihi iza hum yastabshirun. Yakka Allohni zikr qilinsa, oxiratga iymon keltirmaganlarning qalblari malollanadi. agar Allohdan boshqani zikr qilaversa, bir xursandlik bo'lib yayrab ketishadi. Allohni zikridan gapirsangiz, bir pasda esnashu malollanish boshlanadi. Ammo boshqa narsadan gapirishligingiz bilan mana hozirgi yoshlar ko'pi ma'siyat, o'yin kulgi bo'lsa, hatto bu har xil ma'nosiz o'yinlar vujudga kelib ko'rsatuvlari bo'lsa kechasi bilan uxlamay chiqaveradi mana bu narsalar bilingki qalbdagi salohiyatning yo'qolib borayotganligidir alloh subhana va taolo qur'oni karimda mana bu voqeani bir oyat bilan ifodalab qo'ydi shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب muttafaqun alayh hadis sharif imom buxoriy va imom muslim jomi sahihlarda keltirganlar bu hadisni avvalidan aytamiz halol tiniq oshkordir birodarlar halol haromni ko'p odam so'raydi lekin halol tiniq narsa so'ragan odamda aksari biror bir haromga yo'l chiqib qolarmikin deb so'raydi. Halol tiniq narsa. Halol narsada odam shubha qilmaydi o'zi. harom va innal Harom ham tiniq narsa. Haromligini, harom ishlarni qilayotgan, harom narsalarni yeyotgan odamlarni ko'rsangiz, hammalari bekitib qiladi va bekitib yeydi. Bekitib ichadi. Harom aniq narsa. hayoti bo'yicha fohishaboz bo'lib o'tgan odam fohishani oshkor qilmaydi mast qiluvchi ichimlikni ichgan odam biror bir salohiyatli odamni ko'rib qolsa bekitadi to'ng'iz go'shtini bu harom bu narsa qon harom lekin faqat harom yeyotgan odamlar to'plangandagina bekitmaydi shuning uchun ham harom ham aniqdir. Lekin o'rtada ishtiboli narsalar bor. Buni ko'p odamlar bilmaydi. Mana bu ishtiboli narsalar, shubhali narsalar odamni mana o'ylantiradigan narsalar shu. Bundagi qoida nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, shubhalardan kim saqlansa, dinini va obro'sini poklabdi. Shubha narsalardan saqlangan odamni haqiqatda dini ham toza, obro'siga putur yetmaydi. Lekin shubhali narsalarni qilgan, shubhali narsalar joylarda bo'lgan odamlar bu joyda bir baribir obro'siga putur yetadi. Undan tashqari shubhali narsalarga tushib qolgan odam haromga tushib qolishligi aniqdir. Xuddi bir chegara qilib qo'yilgan o'rinda atrofida o'zini hayvonlarni o'tlatib yurgan odamga o'xshaydiki u chegara qilib qo'yilgan narsa birodarlar u u darajada ichida kahrabosi bo'lgan simlar bilan tikan simlar bilan to'silmaydi odatda ya'ni bu bir oddiy qilib bir chizib to'sib qo'yilgan bu yerda o'tlab turgan hayvon hayvon bo'lganligi uchun narigi tarafga o'tib ketaveradi xuddi shunga o'xshagan shubhada yurgan odam harom tarafga o'tib ketaveradi har bir podshoni ham bir to'siq joyi bo'ladi alloh subhanahu va taoloning to'sib qo'ygan joylari mana bu joy harom bu yoqqa o'tmanglar deb qo'ygan maqsad shu ediki hali salohiyat to'g'risida aytdik inson nima uchun ollohni buyruqlarini yaxshi ko'radi nima uchun ollohni buyruqlarini malolat bilan eshitadigan bo'lib qoladi qalb jasadda bir parcha go'sht bor dedilar agar u o'nglansa jasadning hammasi o'nglanadi agar bu buzilsa jasadning hammasi buziladi bu qalbdir dedilar qalb ya'ni buzilib qolgandan keyin u salohiyat bo'lgan so'zlar xohlamay qoladi unga pasob ma'qul bo'lib boraveradi shuning uchun men riyozi solihin solih kishilarning bog'iga shu yerda o'tirgan jamoani bir yetalab olib kirmoqchiman va shu yerdagi ba'zi bir gullarni ko'rsatmoqchiman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma va an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah va an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id an ba'da an anqadhahu Allohu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Bu hadis sharif ham muttafaqun alayh Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami' sahihlarida keltirilgan. Uch narsa borki, agar shu uch narsa bir kishida bo'lsa, iymonning halovat lazzatini tatiydi dedilar. Har bir narsaning lazzati bo'lganga o'xshagan iymonning ham lazzati bor. Biz ko'p narsalarning lazzatini bilamiz, ammo iymoniki shun bilan biz jannatga kiramiz. Shu iymoniki shun bilan Allohning huzurida mo'tabar bo'lganmiz. shu iymoniki bizni hamma amalimizning maqbul bo'lishligining yagona omili shu iymondir shu iymonning halovati uch narsa bo'lgan kishilargagina nasibdir birinchisi ollohu rasuli unga boshqa hamma narsadan suyumli bo'lgan ollohu rasuli shunday debdi desa shu so'zni qabul qiladi shu so'zga amal qiladi ollohu rasuli degan so'zni eshitganda u o'zini havosini esdan chiqaradi va mahallasining fikrini esdan chiqaradi qarindoshlarining fikrini esdan chiqaradi agar qarindoshlariyu mahallasi hammasi olloh rasulini fikrida bo'lsa ular bilan birga bo'ladi shu narsa bo'lmaguncha iymonning halovatini tatimaydi iymonning halovati tatilgandan keyin dunyodagi hamma ozor unga lazzatli bo'lib qoladi shuning uchun sahobalar yolg'iz qolishganlarda ham baxtli bo'lib yashashganlar ular. Nima uchun iymonning halovatini tatishganlar? Iymonning halovatini misol olib ko'rsak, ikkinchisi bu yerda 3 narsa aytilyapti. Ikkinchisi bir kishini faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Alloh uchun yaxshi ko'rishlik birodarlar til bilan juda ko'p odamlar ifodalanadi. Lekin Alloh uchun yaxshi ko'rishlik bu ne'matiga har kim sazovor bo'lmaydi. abu hurayra roziyallohu anhuni oldiga bir kishi kelib sizni olloh uchun yaxshi ko'raman dedilar deganlarida aytdilarki bo'lmasam o'zingni mulkingga mendan ko'ra haqli emassan hozirdan boshlab dedilar ya'ni cho'ntagingdagi moli davlat mulking qancha bo'lsa mendan ko'ra haqli emassan mendan keyingi o'rinda turasan bo'lmasam dedilar deganlarida bo'lmasam men bunga tayyor emas ekanman dedilar ya'ni ular munofiqlik qilishmasdi to'g'risini aytishib qo'yardilar men bunga hali tayyor emasman dedilar Alloh uchun yaxshi ko'rganlar mana shu narsaga tayyorgarlik ko'rishsinlar. Buni ham hozirgi davrda jonni qurbon qilish mumkin lekin moli mulkni boshqani haqliroq qilishlik bu hozir iqtisodiy buhron davrida hech qiyin bo'lsa kerak. Alloh oson qilganlargagina osondir. Va kufrga qaytishlikni Alloh kufrdan qutqargandan keyin o'tga uloqtirilishlikni yomon ko'rgandek yomon ko'radi har qanday azobu uqubat bo'lsa kufrga qaytishlikni uni yomon ko'radi xuddi o'tga uloqtirilayotganligini qanday tasavvur qilsa kufrga qaytib ketishligini xayoliga keltirganda shunday dahshat oladi uni masalan musulmon odamni zarariga ish qilishlik bilan odam iymondan chiqadi birodarlar musulmon odamni zarariga ish qilgan odamni iymoni borman deb hayoliga ham keltirmasin birodarlar bir odam mast qiluvchi ichimlikni ichsa kofir bo'lmaydi ma'lum bir vaqt hadislarni zohiri iymon undan chiqib turadi ammo mo'min odamni zarariga ish qilgan odam alloh subhanahu va taolo buni harom qilgan bu odam nihoyat darajada qattiq bir jinoyatchi odamdir u endi maosh olib mo'minlarni zarariga ish qilib yurgan odamni siz uni ovora bo'lib u haqda gapirib ham o'ylab ham yurmang uni biz iymonni halovatini tatimaymiz birodarlar iymonni halovatini bilmaymiz misoli shunga o'xshaydiki bizda uchta sifat yo'q uchov sifat mukammal bo'lgan vaqtda iymonni halovati bilinadi aksarlarimiz misoli shunga o'xshaydiki mizoji safroviy bo'lgan odam asalni lazzatini bilmaydi o'rtada asal turibdi biroq nihoyatda shirin deb olaveradi safroviy mizoj bo'lgan odam u safroviy mizoj odam u asalni lazzatini bilmaydi xuddi bir ta'mi yo'q narsa yeyotganda yeyaveradi nima uchun unda bu dard bor kasallik bor shuning uchun u asalni lazzatini bilmaydi iymonni ham lazzati borki u uchta sifat bizga vujudga kelsa va ya'ni xulosa qilib aytganimizda dard chiqib ketgan vaqtdagina iymonni halovati bizga ma'lum bo'ladi abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan muttafaqun alayh bo'lgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetti toifaga bashorat berdilar biz solihlar bog'inidan boshqa joyga o'tyapmiz Sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. yetti toifa borki, Alloh soyalantiradi ularni. O'zining soyasida, o'zining soyasidan boshqa soya yo'q kunda. O'zining soyasidan boshqa soya yo'q. Inson qiyomatning jazirama issig'idan o'zidan chiqqan ter bilan qulog'ini yumshog'igacha g'arq bo'lib ketgan soatda bu yerda hech qanday daraxtning soyasi yo'q hech qanday yopig'ini soyasi yo'q biror bir soya yo'q inson o'ziga ham bir qo'liyu boshqa narsa bilan soya qilishga qodir emas shu vaqtda soyada bo'ladi qanday soyada ollohning soyasida soyaki ollohni soyasi bu soya o'ziga izofa qilishlik kifoya qiladi ulug'ligiga bu soya tamomiy rohatlanadigan soyalarni yaratgan zotning soyasi bu soya tamomiy mavjudotni yaratgan zotning soyasi u soyani kayfiyatini shu yettita toifa shu soyada turgandagina biladi buni boshqa ifodalab tushlikni hech qanday bir til mumkin emas magar shuni bilamizki bu soya misli ko'rilmagan soya jazirama issiqda yashagan odam soyadan boshqa narsa unga kerak bo'lmaydi mana shunday kunda shu soyadan boshqa narsa kerak emas bo'lgan soatda soyada bo'ladi bo'lib ham ollohni soyasida bo'ladi kim bu bu yettita baxtli odam kimlar imomun adil adolatli imom imom masjidni imomi emas birodarlar imom Allohning hududlarini joriy qilishlikka qodir bo'lgan shaxsdir. Ya'ni agar zinokor kelsa, turmush qilgan zinokor bo'lsa, bunga toshbo'ron qilib qatl qilishlikka qodir bo'ladigan. O'g'ri bo'lsa, qo'lini kesishlikka qodir bo'lgan. mana bu xullas islomning hududlarini joriy qilishlikka qodir bo'lgan kishi imomdir adolat nima ollohni hukmigina ollohni hukminigina joriy qilgan odam adolatli kishidir yer kurrasida biror bir insonni qonunini joriy qilmagan ollohni hukmini joriy qilolmagan va shunga hech kimni rioya qilmasdan bajarolmagan imom Allohning soyasida bo'ladi. Vallohu alam biroz jazm qila olmaydi, bir narsani aytib. Islom tarixidagi Umar ibn Xattobdek adolatli imomlar bo'ladi. Vallohu alam. Chunki hayotlarning hammasi shu adolat bilan bo'ldi. Islomni qabul qilganlardan tortib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llaridan zarracha chiqmadilar boshqa xalifalar qatorida. umar ibn hattob o'zlaridagi ko'p xususiyatlar bilan mashhur ammo adolat bilan nihoyat darajada mashhurdir adolat kuchsiz va kuchlikka barobardir abu bakr roziyallohu anhuning birinchi xutbalari xalifa bo'lganlaridan keyin minbarga chiqib o'qigan xutbalari shu bo'ldilarki sizlarni ichinglarda kuchli degan odam agar zulm qilsa meni oldimda kuchsiz odamdir dedilar undan men albatta zulmini unga qaytaraman dedilar zaifga qaytarib beraman sizlar kuchli deb e'tibor qilgan odamlar meni nazdimda kuchsizdir dedilar ammo mazlum bo'lsa sizlarni ichinglarda zaif deb e'tibor qilingan odam meni nazdimda kuchli odamdir unga haqqini olib beraman dedilar mana bunday adolat takror aytamiz kambag'alparvar bo'lish ham adolat emas birodarlar nima uchun kambag'alparvar bo'lamiz nima uchun boyda doim xato bo'ladi bu nizom avvalda yetmish yil muddatda kambag'al parvar bo'lishlik natijasida xato ketdi chunki kambag'allik butiga ham islom qarshi bo'lgan nima uchun boy odam doim xato qilib kambag'al odam doim to'g'ri bo'ladi? Shuning uchun biz boyparvar ham emasmiz demoqimiz kerak. Kambag'al parvar ham emasmiz, biz haq parvarmiz demoqimiz kerak. Biz xalq parvar ham emasmiz deishimiz kerak. Haq parvar bo'lmoqligimiz kerak. Chunki nima uchun xalq doim to'g'ri ish qiladi? Ko'ring mana qancha-qancha jamoalar 70 yil muddatda shu xalqlar hammasi zalolatda bo'lganligini mana o'zlari e'lon qilishyapti. Nima uchun? xalq parvar bo'lishlik xatodir Kambag'al parvar bo'lish xatodir parvar bo'lishlik xatodir Erkak parvar bo'lish xatodir Ayol parvar bo'lishlik xatodir bu bolalar parvar bo'lish xatodir qariyalar parvar bo'lishlik xato magar parvar bo'lishlik to'g'ridir adolatdir nima uchun qariyalar doim to'g'ri aytolmaydi kim kafolat beradi nima uchun doim yoshlar xato qiladi kim bunga kafolat olmaydi? demak biz shu narsani bilmoqligimiz kerakki adolatli imom haqparvar ya'ni haq yagonadir u yarimtaka haq chorakam haq yo'q dunyoda u islomdir u shuning uchun bu juda ko'p narsada malomatchining malomatidan qo'rqmaslikni talab qiladi ollohning soyasida bo'lish osonmas birodarlar agar biror bir haqni joriy qilmoqchi bo'lsangiz bizni turkiy til bilan aytganimizda bittasi qosh bittasi ko'z buni rioya qilaymi uni rioya qilaymi butun umringiz qarorsizlikka ketadi haqparvar bo'lsangiz kim bo'lishligidan qat'iy nazar men haqni joriy qilaman desangiz o'zingizga rohat berasiz qutulasiz hozirgi vaqtdagi qiynalayotgan ishlarning hammasini tekshirib ko'rilsa inson haqparvar adolatli bo'lmaslikdan kelib chiqadi ollohni hukmi o'zgarmas bitta kimga bo'lsa joriy qiladi qarindoshgami va hokazo bu kimga bo'lishligidan qat'iy nazar umar ibn hattob mana adolatlardan bitta misol shuki misr diyorini fath qilgan amr ibn osning o'g'illari kabatullohni tavos qilayotganda kichik odam emas amr ibn al-As nihoyatda katta bir obro'li misr diyorini fotiha hisoblanadi o'g'li tavos qilayotganda bir qibiti misrlik odamni qibiti deydi qul bo'lib yashagan mumkin u tinmay o'zini islom kelishligidan ilgari u diyorni fath qilinishligidan ilgari bir oddiy bir qul bo'lib doim bir kunda nechi marta qamchi yegandir mana shu qibtiy ya'ni misrlik kishi shu misrni quldorlikdan ozod qilgan kishining zotning o'g'li bilan yonma yon tavof qilayotganda ridosini bosib olganligi sababli qibtiyni shapaloq bilan urdilarda amr ibn asning o'g'li ulug'ni o'g'lidan olgin bitta nasibangni deb shunday urdi qibtiy umrbod qul bo'lib kalta yelib yurgan qibtiy islomni qabul qilishlikdan ilgari bu kaltaklarni xorlik deb his qilmagan edi lekin islom uni qalbini ozod qilgandan keyin endi bu har qancha katta odam bo'lsa ham islom insonlarni hammasini barobar deb adolat qilgan islomdan va islom peshvolarining adolatligidan umid qilib shu bir shapaloq kimdan shu diyorini quldorlikdan ozod qilgan odamning o'g'lidan yegan edi har bir meni shapaloq bilan urgan bo'lsa ham juda ko'p qiyinchiliklardan ozod qilgan odamning farzandiyu qo'yaveray demadi chunki islom unga shunchalik hurriyat bergan ediki islomning adolatini shunchalik his qilgan ediki uzoq diyorda umar ibn hattobning oldiga madina munavvaraga jazirama issiqlarni sahrolarning nechtasini bosib o'tishlikni qiyinchilikni ham qiyinchilik demadi chunki ulug'vorlikni islom insonning qalbiga shunchalik kirgizgan edi misrdan madina tarafiga keldi shunchalik uzoq masofani bosib keldi va bosib kelib shikoyat qildi umar ibn hattobga o'zini amr ibn al osning o'g'li shapaloq bilan urganligini amr ibn al osni o'g'lini chaqirtirib keldilar umar ibn hattob chaqirtirib kelib shu narsani so'raganlarida haqiqatda isbot bo'ldiki amr ibn al osning o'g'li urgan demak adolatsiz ish bo'lgan umar ibn hattob kibitiyni amr ibn osning misr mamlakatining fath qilgan voliysini o'g'lini urishlikka taklif qildi shunda kechirishligini so'raganda men kechirmayman mana bu qibtiyda ixtiyor kechirishlik dedilar shunda qibtiy mahkam turdiki men ham uraman dedi va amr ibn osni o'g'lini nechi marta shu urgan bo'lsa shu urishlikni qaytarib olishlikka buyurdi va urayotgan vaqtlarida shu so'z ham qolmasin deb ulug'ni o'g'lidan ol degan so'ziga ulug'ni o'g'lini ur degan so'zni aytib turdilar adolatlik imom misollari nihoyatda ko'p buni faqat islom tarixidan topishlik mumkin boshqa tarixdan olib olasiz istasangiz mabodo zulm istamoqchi bo'lsangiz xohlagancha topasiz boshqalar tarixida ammo adolatli imomni istamoqchi bo'lsangiz islom tarixidan istang lekin islom tarixi deb atalgan ba'zi vaqtdagi zulmlarni bizga pesh qilayotgan kishilarga biz javobimiz shuki biz u islomning aybi emas o'zini musulmonman deb sanab mabodo bir xato qilgan bo'lsa unga islom nima deb javob berganligini siz kitobi sunnat asosida tekshiring deymiz islomning to'la hayotga tadbiq qilishlikdan kelib chiqqan emas deb javob beramiz unga Ikkinchi baxtlik Allohning soyasida bo'ladigan kishilarning ikkinchisi shabun nasha'a fi ibadatillahi azza va jalla. Alloh azza va jallaning ibodatida ulg'aygan yigit. Allohning ibodati, Alloh nimaga buyursa qilib, nimadan qaytarsa shundan qaytib yashagan yigitlar Allohning soyasida bo'ladi. Qariganda inson ko'p odam ibodat yo'liga o'tadi bu ham turlidir ba'zilar xolis ixlos bilan o'tsa ba'zilar qariganda ziyofatlarda namoz o'qimaslikdan hijolat bo'lishlik uchun o'tadi ba'zi kishilar farzandlari nabiralari ibodatda bo'lib qolganligidan hijolat bo'lib ibodat qiladi ba'zi kishilarning ozgina qur'onni o'qishligi bir joyda hijolat bo'lib qolganligidan o'ziga zarur deb biladi bu so'zi qur'oni karimga juda katta haqoratdir birodarlar dunyoda hech qaysi millat o'zini kitobini buncha haqorat qilmagan yigitlikda havas ziyoda bo'lganda bo'lib ham atroflarida nihoyat darajada fisqi fujurga berilib u bilan kerilib maqtanib yurgan yigitlarni ichida yurganda qanday qilsam men ollohni rozi qilaman ekan deb bosh qatirib ollohni ibodati bilan suvaga qatgan yigitlardan olloh rozi bo'ladi shabun bu faqat yigitni o'ziga xos emas yigit va qizlar havasga beriladigan vaqtda yoshlik g'ururlari bilan band bo'lgan vaqtda ollohni qanday rozi qilaman deb shu haqda o'ylagan yigit qizlar Allohning soyasida bo'ladi. Chunki bu vaqtdagi Allohning ibodati bilan ulg'ayish inson uchun juda katta bir nur bag'ishlaydi va katta kuchni talab qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davridagi asosiy islomni qabul qilgan odamlar edi birodarlar. qalbi masjidlarga bog'langan kishi ya'ni butun qalbi masjidda nima uchun masjidga qalbning bog'lanishligi Allohning soyasida bo'lishlikka sabab bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning madrasalari yo'q edi shu masjidlar edi shu masjiddan yer kurrasiga nur tarqalgan edi shu masjidda abu bakr umar ibn xattob abu ubayda ali ibn abi Talib mana shunday zotlar yetib chiqqanda abu bakr radhiyallohu anhu dek qoid yetakchi umar ibn dek adolatlik hokim abu Ubayda dek amonatlik islom millatini amonatlik kishilari va ali ibn abi Talib dek qozi islomdagi mashhur qazo masalasida misli ko'rilmagan zot va xolid ibn de harbiy komandon hammalari mana shunday ustiga xurmo shoxchalari qo'yilgan yeri bo'lsa oddiy toshlar bilan qo'yilgan qomatdan balandroq bo'lgan shu masjidda tarbiya topishgan edilar islomdagi masjid islom nima ekanligini bildirib va musulmonlarning amallari islom nima ekanligini ko'rsatadigan dargoh bo'lmoqligi kerak shuning uchun bu dargohdan kirishligi bilan islomni o'rganmoqlik kerak bu yerda haqni vasiyatlashish haq yo'lda qilgan xizmatlarga sabrlarni vasiyatlashishlik bo'lmoqligi kerak shuning uchun ham qalbi masjidga bog'langan kishilar ollohning soyasida bo'ladi va buning ichida besh vaqt namozning jamoat bilan o'qishlikdir chunki ashoblar jamoatdan chetlangan kishilarda bizda nifoqi ma'lum bo'lgan kishilargina jamoatdan chetda yuradi deb aytishganlar alayhi. olloh yo'lida do'stlashgan ikki kishi shu muhabbat asosida birlashgan shu muhabbat bilan do'stlashgan ikki kishi shu muhabbat asosida birlashgan shu muhabbat bilan tarqalishgan Alloh yo'lida muhabbatlashlik mana avvalgi darsimizda avvalda aytib o'tdik, bu Alloh subhanahu va taoloning misli ko'rilmagan ne'matlardan. Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Eng qadrdon do'stlar qiyomat kuni bir-biriga dushman bo'lishadi. Dushmanlik mana dunyoda ham ko'rinib turadi, birodarlar. Biror bir o'zingizga jinoyat yuklangan bo'lsa, shu vaqtda sheriklarga yuklashlikka harakat qilaveradi odamlar. Dunyoni mahkamasi ham shundan iborat. oxiratda bo'lsa ma'siyat sababli bo'lgan sabab bo'lgan do'stlar hammasi qochadi ammo olloh yo'lida do'stlashganlar hammasi shunda ham ollohning soyasida yonma yon turishadi beshinchi bir kishini mansablik va jamollik bir ayol buzuq ishga taklif qildi Ya'ni er kishi taklif qilmadi. Ayol kishi taklif qildi. Ya'ni er kishi uchun shunday sharoit bo'ldi. Ham uni e'tibori yo'q ayol emas, mansabi ham baland va jamollik bo'lgan ayol kishi shunchalik buzuq ishga taklif qilgan vaqtda u inni axofulloh dedi, Allohdan qo'rqaman dedi. ertaga Allohning huzuriga borganimda bu harom ishga men qanday javob beraman deb Allohdan qo'rqaman dedi. Kasalligi sababli yoki mahallasida bir sharmanda bo'lishlik sababli yo boshqa sababli emas, Allohdan qo'rqaman dedi. Mana shu kishidan ham Alloh rozi bo'ladi. O'zining soyasida soyalantiradi. 6. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه yaminuhu. Bir kishi bir sadaqa berdi. Uni maxfiy qildi. O'ng qo'li berganni chap qo'li sezmadi. Ya'ni nihoyatda maxfiy bo'ldi. Bu ham bu kishi ham baxtli kishilardan Allohning soyasida bo'ladi. Lekin bu narsa aytmay qo'ysangiz ma'lum bo'lmay qolaveradigan narsaga o'xshaydi. O'zingizning hayotingizda bir yaxshi yo'lga sarf qilgan butun yaxshiliklaringizni bir eslang. shuni hech bildirmaganmisiz bir esning. bironta topolmaysiz hatto bilinmay qolsa odamlarni ushlab turib aytasiz buni hatto birov aytayotgan bo'lsa bu menga hasad qilib hammasini aytmayapti deysiz mana bu narsa tekshirib ko'ring har kim o'zini tekshirib ko'rsin bu narsa bir osonga o'xshaydi necha yillar ham bo'lsa bekitib borishlik uchun katta kuch kerak. Buni mabodo esdan chiqarib yuborishlikka harakat qilsangiz, esingizga keltira olmasangiz, har qancha ham shunda gapira olmay qolishingiz mumkin. Lekin bu yerda esdan chiqarishlik ham aytilmayapti. Fa'faha o'zi qasd bilan maxfiy qildi. O'zidan o'zi maxfiy qilmadi. Qasd bilan maxfiy qildi. Mana bu odam ham Allohning soyasida bo'lishlikka haqiqatdan loyiqdir. Buni har kim o'zining hayotidagi tajribada sinab ko'rsa shunday bo'ladi. Odamlar mana misol olaylik. Hammamiz mana aksarlar deydi farzand. Ota-onalari bor. Ota-onalariga tek tursiz ota-onalardan sekin odamlar shikoyat qila boshlaydi. Sal qo'shilib ko'zingizni yoshlar bersangiz, dunyoda ota-onasidan yomon odam yo'q deb qoladi birpasda. Qo'shilib bersangiz, Nima uchun? Men ota-onamga hamma narsani qilaman, u bilmaydi deb xatoladi. Nima qilganligingizni bir yozing. Biror bir daftarga bir yozing o'zingiz. Nimalar qildingiz? Va ota-onangizni bir kunda sizga qilgan yaxshiligini insof bilan yozing. Bilganlaringizni, bilmaganingizni qo'ying. Shunga o'zingizga qilgan yaxshiligini solishtirib ko'ring, hech narsa bo'lmay turaveradi. Hatto shu narsani inson maxfiy qilishda o'rniga shuni ham gapirib turadi. hali boshqa narsalarni qo'ying buni ota onaga qilgan yaxshilikka o'zi asli ota ona xursand bo'lganligiga xijolat bo'lishlik kerak bir ajib bu ota onam xursand bo'lyapti shu ozgina muruvvatimga deb hatto aytishingiz kerakki bu duoingizni arzon qilib qo'ymang bu arzimas narsalarimga duo qilavermang meni ko'proq narsa talab qiling deb turish kerak o'zi inson tekshirib qarasa haqiqatda ota onasini bilmayotganligi nihoyatda bir arzimagan narsalar bilan shuning uchun ham maxfiy qilishlikni qiyinligini inson o'zini hayotida tajriba qilsa alloh subhanahu va taolo buni sahobalarga nasib qilgan vallohu alam jalil ibn abdullohnikilar jalil ibn abdulloh bijliynikilar vallohu alam bu kishi bir kishida ehtiyojni sezib ikkita tuyani ustida ancha yemoq ichmoqlar bilan va yana ma'lum bir miqdordagi mablag' bilan tuyani kechasida ertalab shu muhtoj odamnikiga ertalab borib eshikni taqillatdilar shunda u taqillatgan vaqtda chiroq ko'tarib chiqdilar uydagasi chiroq ko'tarib chiqqan vaqtlarida chirog'ingni o'chir dedilar kimsan dedilar chirog'ingni o'chir keyin aytaman dedilar chiroqni o'chirdilar o'chirganlarida eshikni ochgin dedilarda ochgandagi tuya kirib ketdi ketaverdilar bu kishini jarir ibn abdullohni shu ishni qilganliklari ma'lum bo'lgan emas birodarlar lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqali ma'lum bo'lgan maxfiy qilishlik sahobalarga nasib bo'lgan abu bakr roziyallohu anhu xalifalik davrlarida umar ibn hattob doim abu bakr roziyallohu anhu bilan musobaqa o'ynar ekanlar musobaqa o'ynayapti o'ynar ekanlar deganda sizlar qalbinglarni izohlamasak bo'lmaydi bizni tarafimizda birodarlar dunyo topishda musobaqa bo'ladi sayyoralarda yaxshisini olishlikda musobaqa bo'ladi liboslarda musobaqa bo'ladi va hamda katta to'ylar qilishda musobaqa bo'ladi ular unaqa sohada emas qaysi odam oxirat ishini qilishlikda musobaqa qilishar ekanlar abu bakr roziyallohu anhu bilan umar ibn hattob doim shu abu bakrga yetib borsam der ekanlar umar ibn hattob shu madinada bir ko'zi amo bir hech kimi yo'q bo'lgan bir ayol bor ekan shuni eshitganlaridan keyin borib bir xizmatlarni qilib kelay deb borsalar uylari tozalangan va hamda ovqatlari tayyor bo'laverar ekan hojatingiz bormi desalar hojatim yo'q der ekan ko'zi amo qari kampir shunda kim shu sizni xizmatingizni qilib ketadi deb bir necha bor kelganlarda bir kishi keladi xizmatlarini qiladi shuni bajarib qo'yadida lekin kim san deb so'rasam aytmaydi men buni tanimaymanki ko'zim amo shunda bu umar ibn hattob tekshirib qarasalar abu bakr roziyallohu anhu shunday qilib ketar ekanlar bu bitta viloyatni yo bir shaharni u kishi xalifasi emas yer kurrasidagi musulmonlarning xalifasi shu kishi toshni orqasidan o'rinlaridan turdilarda anta ya khalifata rasulilloh ey rasulullohni xalifasi deb bu ishni bajaryapsan dedilar abu bakr bilan bir yaxshi ishda musobaqa o'ynasam doim ilgaritib ketdi degan ekanlar maxfiy qilish faqat biz moli davlat berishlikka bog'liq emas birodarlar bu maxfiy qilish agar hech kim bilmagan amal bo'lsa hech kim bizga yordam berolmaydigan hech kim yo'q joyda bizga asqatadi bu qayer qabrda asqatadi bizga birodarlar u yerda bizni nima o'layotganimizni hech kim bilmaydi nima bizga muomala qilinyapti hech kim bilmaydi hech kim qadrdonu farzand biz bilan birga bo'lolmaydi ana shu joyda hech kim bilmagan yaxshi amalimiz shu yerda biz bilan birga bo'ladi undan tashqari ollohning soyasida turadi bu kishi haqiqatda loyiq bunga juda katta bir kurash bilan bu narsani egallash mumkindir yettinchi baxtlik inson ollohni xoli holatda zikr qildi ollohni rahmatlarini esga olib umid qildi ollohni azoblarini qur'ondan bilib buni esiga tushdi qo'rqdi rahmatini umid qilib yig'ladi vaididan qo'rqib yig'ladi lekin xoli holatda hech kim yo'q edi mana shu odam ham ollohning soyasida bo'ladi chunki bu ollohdan qo'rqqan odamlar turadigan joydir bu shuning uchun ham biz ollohni zikri bo'lganda yig'laymiz lekin birovni oldida yig'lashlik bu baribir riyoga ehtimoli bo'lib qoladi olloh saqlaganlargina mustasno bundan shuning uchun bu qalbida xoli holatda ko'zidan nam aynahu yig'i ko'p bo'lganki ko'zi oqib ketadigan darajada yig'lagan ko'z yoshiga nisbatlanmayapti ko'p masalan bir dahshatni ko'rganda insonni yig'isi o'zini to'xtatolmaydi ollohni azobini ko'rgandek shunday rahmatlarini ko'rgandek shunday yig'laganki ko'zi o'zini oqib ketadigan darajada bo'lib qolgan mana shu odam Allohni soyasida bo'ladi. Bunday qalb pok qalb bo'ladi. Bunday qalb egasi o'zining hayot yo'nalishida Allohni ibodatiga nihoyatda to'g'ri yo'naladi. Bunday qalb egasi birovga zulm qilmaydi. Bunday qalb egasi tama bo'lmaydi uni qalbida. Bunday qalb egasi Allohning rahmatini umid qila va azobidan qo'rqanlagan, riyo qilmagan shaxs bo'ladi bunday qalb egasi ollohning soyasida bo'lishlikka loyiqdir birodarlar solih odamlarning bog'idan biz bir ikkita uchta gulni yoniga bordik xolos birodarlar mana shu alloh rozi bo'lsin haqiqatda ham bu buni yaxshi gulligini buni degi ko'rgazmalarga qo'yilganda avvalgi o'rinda oladigan gul ekanligini solih odamlargina biladi agar bir joyda bir istirohat bog'i bor desa uyi shunga yaqin bo'lsa odam juda ko'p faxrlanadi meni uyim istirohat bog'ida bor yonida deb bu bog'ni yonida deb hadis ilmini bilgan odamning bog'i doim o'zi bilan birgadir bu bog'i kitobi bor odamlar yonida bir yaxshi bog' bo'lib umrida shu boqqa bir kirishda hayoliga ham keltirmay yurganga o'xshagandir birodarlar alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklari mana qiyomatgacha saqlanib qoldi o'zi haqiqiy ulamolarni barakoti bilan bu bog'larni bizga qo'yib ketishlar bu bog'larga kirishlik ixtiyorini bizga berdi mana har kim xohlasa mana bu bog'ga kirib foydalanib qolmoqligi kerak vaqt oz qolibdi savollarga javob berib qo'yamiz inshaalloh titratikon va kurma ilonlarni ko'p kasallarga davo deb iste'mol qilishadi shu haqida nima deysiz degan biz ko'p aytdik bu narsalar haqida seni odamlar davo deb hech narsani qo'yishmayapti bu davo deb hamma narsani bizga alloh taolo halol narsalarda davo qilgan harom narsalarda sizlarga davo qilmadi deydi biz ba'zi narsalar hayotdan ketadigan demak bu biz halol bo'lgan narsalarni iste'mol qilsak, shu bizga davo beradi birodarlar. Bu haqda juda ko'p narsani bu ham aralashib ketdi birodarlar. Hamma tiriklikka o'tib ketdi-da. Meni birodan bir savol beribdi. Ya'ni qon chiqsa tahorat ketishlik haqida bo'lgan masalaga biz juda ko'p javob berganmiz birodarlar. Kengaytirib mana juma namozlarida ham javob berdik. Endi birodarlar bu yerda bir savol bo'lyaptiki, birovni birov chaqirsa, uyda yo'q bo'lsa deyapti. Uyda boru, e, shu ko'chaga chiqibdi deb qo'yaver desa, o'g'li yoki ayoli yo jiyani shu aytib qo'yilgan odam nima deyish kerak, shu gapni qaytarib qo'yish kerakmi debdilar. Buni javobi shuki, endi bir odam uyda yo'q bo'lsa, yo'q deyish kerak. Bor bo'lsa, bor deyishlik kerak. Endi mabodo shunga bir xatar shunga o'xshagan narsa bo'lsa mumkin uni bu hayotni saqlash nafar uchun bo'lsa ba'zi odam aytadi men rostini gapiraman nima olloh hukm qilsa qilsin deydi lekin shar'an ruxsat beriladigan narsa chizibdan ehtiyot bo'lishlik kerak bolalarni bunaqa demaslik kerak chiqib meni vaqtim yo'q deb qo'yishlik kerak hozir bo'lsa hammasidan yaxshi javob shu bo'ladi birodarlar bu pulni olib ishlatib berishlik to'g'risida so'rabdilar. Bir odam bir odamdan pul so'rasa qarz bo'ladi. Qarzni to'g'ri qaytarib berishlik bo'lsa mumkin bo'ladi. Yo'q shuni foydasi bilan qaytarib berasan desa ribo bo'ladi. Yo'inki shu pulni qaysi bir narsani shariat man qilgan bo'lsa, shuni muqobilasida bir narsaga ruxsat bergan. Masalan, bir kishi bir pulni bersa, sheriklikka bersa, foyda zarar sherik bo'ladi. Bu ruxsatlanadi. Tabiatdan bexabar imomga iqtido qilsa bo'ladimi desa, harflarni joyidan chiqarmasdan, harfni namoz buziladigan darajada qiroat qilib qo'ysa, ya'ni namoz buzilib qolsa, iqtido qilib bo'lmaydi. qarindosh ayol bilan qo'l berib so'rashlik riyomi deb so'rayapti. Riyo degan gap aytilmaydi-yu. Qarindosh deb kim aytmoqchi ekan? Agar mahram bo'lish kerak. Shariatda mahram bo'lgan ayol bilan shu salomlashadi. Mahram bo'lgan bilan. qo'l berib ko'rishlik masalan shar'an buni masalan yaxshi emas bo'lishi ko'rishmaysan salomlashib qo'yaveradi yana bir kishi aytyaptiki tahajjud duosini o'rindan turgandan keyin o'qiydimi yo tahorat qilib bu savol bir to'g'ri emas tahajjuddagi duolar namozni ichida o'qilinadi birodarlar Shuni tahorat qilayotganda o'qimaydi namoz tashlashda o'qimaydi tahajjud degan namozdagi duolarni tahajjudda ichida o'qilinadi qo'lni belga ushlab tursa nima bo'ladi debdi qo'lni belga ushlab turishlik birodarlar imom buxoriyda oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda durustmas deyilgan ba'zi shunaqa savollarga javob berilsa ko'p mana bu moddiy falsafa bilan ko'p yashaganligimiz ta'sirida ba'zi odamlar endi bu kichkina narsalarni nimaga endi bunchalik nima qilinadi shariat hukmlari kichkina deyilmaydi shariat hukmi kim tarafidan buyurilayotganligiga qaraladi alloh rasuli tarafidan kelsa u hukm katta buyuruvdi bizga Endi shunchida farz, vojib, sunnat, mustahab, mubohlar bor. Ular bilan farq qiladi. Endi kichkina narsa deydi, shariatda hukmlari borki, ba'zi bir kichkina narsalarki, u narsalarni kichkina deb e'tibor qilgan odamlar nazarda. Agar shularga rioya qilinmasa, hayotda shunaqa kichkina narsalar deb e'tibor qilinadigan narsalar borki, unga e'tibor bermay qo'ysangiz, juda katta bir xato yo'l qo'yasiz. Masalan, bir joyda siz hisobchi bo'lsangiz, hisobchi bo'lsangiz 512 degan son turibdi. shu 512 ni yoniga shu qo'lingizni nima deb siz ikkita sifr raqamini yozib qo'yishingiz mumkin. Endi bu yerga siz 512 ni yoniga ikkita sifr raqamini yozib qo'yasiz. Bu 5000 bu ya'ni 51200 bo'ladi bu. Siz 512 yozishingiz kerak edi. Desa, har bir ikkita kichkina sifir yoraqa yozib qo'ysa, shunga gapmi demaydida. De. ha bu ellik bir ming ikki yuz bu besh yuz o'n ikkini bilan ellik bir ming ikki yuz o'rtasida nima farq bor degan odamni qo'lidan yetalab asab kasalxonasiga olib borib qo'yadi to'g'rimi demak islomda shunday kichkina buyruqlar borki inson shunday o'zini chiniqtirishi kerak chiniqtirganda hayotdagi haligi kichkina buyruqlar borki hayotni izdan chiqarib yuboradi ana shu buyruqlarda ehtiyot bo'lishlikka odatlanadi shu shunaqa tang odamni siz ikkita sifir raqamini shu yozib qo'ysanda nima bo'libdi demaysizlar? ha bu uyimizni kuydirib yubordik bu bilan deydi odam shuning uchun islomda doim ba'zi buyruqlar borki shunday namozda turishlikda ko'zni bu yerga tashlab tursin bunaqa deganlar insonni hayotdagi hamma amallarda ba'zi o'rinda ko'zini bir marta ham yummay turishlik kerak bo'ladigan o'rinlar bo'ladi Shuning uchun musulmon kishining namozi uni hamma yaxshilikka chorlaydi. Endi bu yerda bir kishi aytdilarki, 5 vaqt namozni jamoat o'qigan kishiga 5 ta bor ekan deb 5 ta xislatni yozibdilar. Rizqi hamisha barakatli bo'ladi, azob va qabrni ko'rmaydi, namoy amal o'ng tomondan keladi degan so'zlarni aytibdilar. Biz bu so'zlarni bunaqa deb aytilganligini men hadisni sahih emasligini bilmayman, lekin bu hadisni ko'rmaganman. 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qishlikka ma'murmiz, bu sunnati muakkada deymiz. Bu rizqimiz keng olishlik uchun emas. Yo'inki biz buydagi ko'rsatilgan narsalar uchungina qilmaymiz. Biz namozni jamoat bilan Alloh subhanahu va taoloni mana rasuli bizni shu jamoat bilan o'qishlikka buyurgan deymiz. Islom muhitga bo'ysunadimi, muhit islomga bo'ysunadimi dedilar. Ya'ni islom qiyomatgacha bo'lgan muhitga javob aytgan. Islomga muhit bo'ysunadi. Islom bir o'ylashmasinki odamlar o'zlarini tuzgan qonunlar tez tez o'zgarib turganga qaraganda islom bir harakiy bir nizomdir masalan o'zgarmas nizomdir misol aytaylikki katta sayyoralar yulduzlar turkumi har qancha katta maydonda ekanlagan lekin bir xil harakatdan tashqariga chiqmaydi bu degan so'z maydoni torib qoldi bir xil harakat bilan degan emas mana joyi desa shunchalik bir xil o'zgarmas qonun shunchalik katta maydonga sig'a olgan qiyomatgacha shu maydonni o'zgarmasligi qonuniyatni o'zgarmasligi ah, insonlarning salohiyati uchun bo'lgan islomni qonuni ham buni zarracha o'zgaradigan bo'lsa bu insonlarning ma'naviy halokati bo'ladi albatta ho'p nega ayol kishini o'zini turmush o'rtog'idan javob so'ramasdan bir joyga ketishligi mumkin emas shu haqda savol bo'lgan ekan Dedi bir kishi kashandalik haqida so'radilar. Har xil narsalarni kashandalik qilish, chekish to'g'risida. Albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytlarki, "Man akala suman aw basalan fala yaqrabanna masjidana." Kim sarimsoq va xom piyoz yegan bo'lsa, bizning masjidlarimizga yaqinlashmasin dedilar. Magar yeyishlikdan chorasi yo'q bo'lsa, uni falyakulhu tobhan deganlar, ya'ni pishirib yesin deganlar. Shuncha ovqatlarimizga piyoz solamiz pishirganimiz uchun. pishirib yesin dedilar demak sarimsoq bilan piyozni hidi shunchalik masjidlarda maloikalar ko'p bo'ladi ular ozorlanar ekan shuning uchun kashanda bo'lgan odamdan maloikalar ozorlanadi mabodo bir odam men bilan biror vaqtdan maloika yurmasin desa kashandalik qilsa shu maqsadiga yetadi Xo'p, ba'zi kishilar duo qiling debdilar. alloh subhanahu wa ta'ala hammamizni haq yo'lda barqaror qilsin alloh subhanahu wa ta'ala shu darsimizni davom etsin alloh subhanahu wa ta'ala islomga yordam berayotganlarga yordam bersin islomga zarar yetkazayotganlarga alloh kifoya qilsin alloh subhanahu wa ta'ala sunnat yo'liga yo'llasin hammamizni ham bid'at yo'llaridan alloh taolo o'zimizni salomat qilsin boshqa musulmonlarni ham salomat qilsin gunohlarimizni mag'firat qilsin ibodatlarimizni qabul qilsin alloh subhanahu va taolo o'tgan ajdodlarimizni rahmat qilsin qabrlarini jannat bog'chalaridan bog'chaga aylantirsin farzandlarimizni solih solihalardan qilib dini islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin hammamizga farzandlarimizga iymonning halovatini tatishlikni alloh taolo nasib qilsin